Nafaroaren konkista Gara jartan Nafaroako gorteak estatu independenteak balira bezala aritzen ziren bazituzten beren arau foralak Carlos Bigarrena gaiztua erregearen gajai lujaldea edatu nahi izan zuten Orduan Luis Bomontek bere ahmada txikiarekin zeharkatu zuen Mediterraneo itsasoa Grezia eta Albania menperatzeko. Mila laueun bi urtea arte izan ziren Nafarroako erresuma bajuan. Amairu garen mendean, Pirinioetako dinastiaren azken erregea hilzenetik, Nafarroak izan zituen monarka arotzak lehena champagne etxekoa izan zen. Era berean, gortearen hizkuntza gisa eskora baztertzea lortu zuten. Carlos Leena, Nafarroa eta Frantziako errege izan zen aldi berean. Nafarroan baziren borroka latzak, boterea eskuratzeko eta gerla zibira iritsi zen. Nafarroako biztan leheriaren herrena hil zen. Nafar erakundeak ahaldu ziren. Ondorioz, Frantzia, Aragoi eta Gaztelako erregeak ahaleginak egin zituzten Nafarroa beren erresumara batzeko. Orduan, Aragoiko Fernando erregea Gazteleko Isabel erreginarekin ezkondu zen. Erresumak elkartzeko. Fernandok, Frantzia, Frantzia, inbaditzeko hitzarmen bat egin zuen ingalaterako erregiarekin eta aragoiko armadarekin Nafarroa inbaditu zuten. Urte batzuk geroago, Pedro, Nafarroako azken mariskala, galdutakoa bereskuratzen entxeatzu zen baina huts egin zuen. Pedrok sei urte eman zituen preso eta erresistent iritziaren simbolo bihurtu zen. Gaztelako zizneroz kardilanak, buruzagi nafar guztiak atxilotzeko eta ezpetxeratzeko agintua eman zuen eta gaztelo guztiak suntxitzeko ere. Orduan, erresuma zaharra defendatzeko, Asparozko diaunak, Donibane Garazin, Ahmada Bildu eta antolatu zuen. Pirinioak zeharkatu zituelarik egi guztien babesa lortu zuen. Egeniega mendikatearen oinetan izan zen, Nafaroako eta Gaztelako Ahmaden arteko azken borroka noainen seimila gudari nafartar hil ziren, Nafarroako erresuma gaztelaren menpe gelditu zen. Baskoniako dukeria eta iruñeko erresuma eta irurogo urtean, egonkortasun bat bazen Pirinoen bi aldetan. Frankoen porrota izan baitzen iparaldean eta egoaldean, barbaroena. Orduan sortu ziren lehen erakundeak. Alanula, otxoak, eskual buruzagi batek, Baskoniako dukeriaren gidaritza hartu zuen erresuma antzeko zerbait eta lege zein armada propioak izan zituen egun urtetan zehar. Baskoniako dukeria ebro Ibaiera ino edatzen zen. Baina gero, Akitania eta Iruniako erresumak sortu ziren eta Baskoniako eragina murriztu zen. Sortziun eta ogoita lau urtean, Frankoak berriz garaituak izan ziren ogeagan. Eneko aritza, iruñeko ere sumaren lehengo erregea izendatu izan zen. Enekoren aita, ilez geru, ama berriz eskondu zen Nafarroa erriberan finkatu zen banukasi musulman familiako musa benekin. Ondorioz, mendietako eta erri berako eskualdunak haidetu ziren eta indartu. Zortzireun eta berrogeita ameka urtean, enekoren semea, gartzia inigez, azeria errege izendatu zuten. Bikingoek baitu zuten errege hori eta gero libratu larrogoita amar mila dinaren truke. Berantago, beste errege batek, antzogartxerek Iruñeko erresuma sendutu zuen eta lurrak zabaldu eskuararen edapenarekin batera. Zandarterik, Ueskara eta Bayonatik burgesera. Iruñeko erresuma azkara eta handia zen. Mila berreun urtean, Nafarroako erregea, antxo azkar afrikan zelarik, gazterako monarkak, araba eta gipuzkoa bereganatu zituen bainan foruak lugalde hori eta kolege zaharrak errespetatu zituen. Mila bereunta berrogeita hiru urtean, antxo azkar hil eta hor amaitu zen Nafar Pirienotako dinastia. Erligio, katolio Frankoaren eragina gero eta handiagoa izaiten hasi zen. Eta Mari eta hortzi bezalakoetan zuten sinesmen zaharra baztertu zuten. Iruñeko lehen apespikukoetako bat xantza emazte bat izan zen. Dretsua bazuen eskontzeko eta seme alabak edukitzeko. Bainan, geroago Elisa atzerako inetakoa bihurtu zen.